Euskal traileko lasterkaldiak eh, baigurriko ibarran gaindi, bihar etzi eta larun batean eh, Euskal Jaid edo Euskal Red elkarteko Christian Osafrean egunon. Bai egunon. Beraz, eh, Christian Osafrean lehenik, salbatore amunez antolatzen da beti salbu biar nesk, tipiak ere haiko direla, baina ez da izena kamiatu behar euria traila. ez ez, ez da kamiatu behar, egun batez ugonen dugu uh, demora una. Uh, bon, ara da, eh, demoran kontra, ez du al, bon, ara ez, ez du, ez du sobera eh, eurik eh, inen, emaiten dute biskat, bon, ara, horrekin emir dugu. Bai, dena den, badakigu, eh, Euskal Herrian, Salvatorez beti arua ez bikaina, eh, biara munean Eta serioski ikusiz jaz ultra lasterkaldia gelitua izan zela, antolatzailean artean, ipatzen duzularik, jazko bellura ordea. Eh, Bistan beti uh, eh, jasko beldura hor da, hor eh, egin du, bon, ba, balizatzeko, balizatzeko maneran, maneran gainean, uh, balizake be, berritu ditugu, Egin du, eh, sekuritate mailean eh, indar gehiago egiten dugu, hala, eh, ara, laster, egin dugu lasterketa, lasterkariek uh, buruz, untsa hartatzeko, untsa sekuritateko uh, uh, jendeak behar diren tokian ezartzeko, inkase bali mada zerbait, bon, indar bat gehiago, jaz baino gehiago egin dugu, uh, ara, sekuritate mailean eta balizatzeko maneran gainean. Aipatuko ditugu lasterkaldi berriak, eh, nunbait, baita asmatu dituzue, ebe, sobera jende ez uh, eh, bazterian izaiteko, eh, izenen emaiteko, edo izen emaiteak harrakasta baitute beti. Orokorki aurten, zenbaki baten emaiteko, zenbat parte hartzaile? Bon, uh... Ez gira, agas uh, irumiletan, menan irumil, uh, kasik irumila lasterkari zen dira uh, uh, aste buruntana, bai Araberan, zenbat laguntzaile? Araberan, uh, baditugu irroen eta uh, eh, irutan eh, laguntzaile. Zer aurrekondu edo buseta du Euskal Trailek? Horten, bon, previzione horitan, uh, joan agira mila uh, euroko Erra nahi durtian zehar horren ibilazteko, ez dela bakarrik eh, bizpeiru eguren gainean, zinez kasik enpresa baten ibil moldea du horrek? Uh, enpresa ez du eh, enpresa errenen, denak... Uh, Elkartea izan ez, eh? E, bala, elkartea gira, denak uh, gure, uh, gure denbora... E, didiren demoretan egiten dugu, dena bolondresak gira, ara ez da enpresa, ez dugu enpresa, izena sobra maite, Eh, hori uh, egiten dugu eh, maite baitugu eh, horren uh, antolatzea eta ara ez da bon, biztan da uh, uh, izi azten aldu me bon hori uh, egiten dugu plazerrez eta bihotzez uh, maite baitugu uh, hemengo honi zerbait, zerbait karzia eta zerbait antolatzea. Ze dinamika sortzen du, hori ibaran edo balean, eh, ekonomia mailan ere, hori eh, komertxantak eta eh, azken eh, urte hauetan kontentak ertzen dira? Ba, ba, konten dira, badakitein nahi haiten dugula, bon gara, Uh, jenden beti uh, ekitaldia, beti uh, obetzen dugu, uh, aurten uh, irula esterketa gehiago zarri ditugu, uh, eh, oartzen dira, Eten dugula indaga, e, ez bakarrik uh, eh, baiguriko ibajaren zat, baina eh, ara, baigurri, garazi, uh, or, denetan egiten dira uh, lasterkariak uh, lu uh, jatera, uh, somaitzuk kamuk kanbo buruz eta Dona Pauli eh, arte horretan eh, eh, hartzen dituzte lo tokiak urbil, baiguritik urbil ez baitutea txemaiten. Egan behar da, eh, zu, zu egan duzu, hiru lasterkaldi berri sortu dituzula, iluna trail, neska trail eta bihar trail, iluna trailen eunta iruta eta amak bat pare, bat beste zenbaki batzu, bez lasterkaldi berria baita gauaz, zenbat kilometro? Horion, uh, oita zazpi kilometro benen du, uh, ibilaldia frango zaila da, uh, bai partituko da, horion eh, gaueko behazion tan. bank, banka, ba- banka buruz eta bankatik berriz uh, uh, bai urirat etoriko da uh, ultratraileko ondar kilometre ko, kilometreko bilian. Lasterkaldi berri horiekin, uh, zer zen ideia zendako nahi izan duzu gauza gehiago proposatu? Uh, en fait, jaz, uh, kaxik uh, laun bat uh, lasterkari utzi ditugu ezin hartuz. Ez bai gintin ez bain gintin uh, eh, arzenal beste uh, lasterketetan, sobra jende baitzen arzeko, eta izan gira pentsaketan nola, nola, eh, nola egiten alginin uh, uh, lasterkari guzi horien arzeko. Eta, bon, pentsaketa uh, izan gira, izan gira beste, beste antolakuntzatzun ikusten, eta oartu gira, bon, ane, laiten zutela, bon, eh, beste lasterka aldi atzu proposatzen zutela, eta ara, eh, zenako ez eh, gau asko lasterka aldi bat, eta ere, emazten dako, uh, alimelako txokproza, emazten lasterketa horretan, uh, egun eta berroita mar pare baititugu. Bai, gorriko ibarran geindi Euskal Traileko Lasterkaldiak biartik goiti larun bat arte, Euskal Eger delkarteko Christian Zafren gure gomita, berritasunetan aipatu dugu Iluna Trail gauaz, izenak dionaz, eta Neska Trail, Christian Zafren, ipatzen uh, eh, zinaukun, uh, eh, eunta berrogoita bat pare hortan uh, ere, zer demokratizatzen ez, baina Lasterkaldi horiek ere arrakastaba dute, baita ere uh, Neska, gerota Neska gehiago ikusten baitira? Bai, gero, gehiago, gero eta gehiago uh, ikusten dira. Bon, uh, jazarte bankintin uh, apopre uh, eunetik uh, ogoi uh, ogoi uh, ogoiak ziren uh, neskak eta nahi ginen kopuru hori puxkat uh, onditu uh, eta ara hori pentsatu dugu bon, tsa, zela, eta ahitu gira zinez ahitu onbeste uh, emazte uh, izenak ema baitu ze eta bon, bikaina da eh, uh, zinez uh, uh, genera deneri dikia da amasei, amasei urtetetik urtetik goiti e, bon, ara, e, izi konten gira horrenako Berritasunak utziz, ultratraile, eh, banaka, binaka, izen ahondietan, uh, eh, bon, Janik Gurdon, bon, anekdotaren zatoai horitzen eh, gira, galdu zela gauaz, eta beldurtu uh, ginela pixka bat helmuga hortan, aldiz berriz agertzen da, izen ahondietan bera, eta nor dira bestiak? Bon, ez da izen ahondi ahondik, ultra trail hortan ez da izena handi ondik, minan bo eh, beti badira bon eh, yani gourdon eh, hor uh, da berriz entziatzeko arri, uh, lehen arribatzeko bon jaz uh, horretzen gira ondak kilometrotan galdu zela Eh, bada gaizkia bagaina no, gipuzkoa ja, uh, eh, urare uh, motibatua uh, uh, irabazteko, uh, irabazia ditu deia esterkaldiatzu uh, uh, eskualtra uh, bi aldiz berroita bosteko kilometrokoak bazile laik, bi aldiz berroita mar kilometrokoak bazile laik, dila, dila lau eta bost urte. Nerea Martinez ere? Eh, gero ultra eh, badira beste atzu jaz uh, postuetan zirenak emaztetan bada uh, izanen da lehia eder bat uh, uh, Jocelyn Poli hor da uh, gipuzkoar bate uh, emazte bat uh, eumilekako lasterkaldia irazidina uh, jaz hor da ere Uh, bada emazte ezagun bat ere Alexandra Ruse hori izanen dena uh, bon, emaztetan lehia eder bat izanen da Aipatze ginoen, Bai, Nerea Martinez, eh, berak izena eman du eh, Euskal Trailen, eh? bialdiz berrogoi kilometrako proban. Bai, bialdiz berroik bi berroi kilometroko hortan, eskual traietan, horre izanen da ba, zinez lehia eder bat, bagira eh, asko ekipak berdin direnak eta zinez eh, ez dugu, badira favoritoak, baina badira zazpizorzi ekipa eh, gizonetan, uh, nola jasko ultratraileko lasterkaria irabazduna, hor da, uh, nahi behel pasorat, uh, bi aldiz berroieko haiten du, beste, e, bon, Uh, bon, zinez, uh, eh, le, lehia edera izan da. Uh, emaztetan, bon, nerea martinez hor da, bialdiz behoieko lasterketa hortan sailatu emandu izena. Bon, untsa da, nerea martinez ezaguna da, mund, trail mundu hortan, eta be, iruaren aldikotz berriz heldu da gure lasterkaldi hortat. E, bon, guretako zinez plazera da, beti biodakigu, bon, uh, Eh, eh, gure indajak beti, bon, ara, baio dutela, lako lasterkari ezagunak behiz eldu dira bere baitaik, e, bon, ara, horrek probatzen du ez dugula uh, lan dugula. Gormanten trailak esei egun eta berrogoita marbat pare ukanen du, ahakastatxuena, eta Angaulkuekin eh, bukatuko dugu kontseiluekin istantian, eh? Christian Osafren, baina aipatu behar duguna ere aktualitatean, uh, ingurumena zaindu nahi duen kada elkarteak, eh? jakin erazidu, ez dela ados baigurri aldude aldean agertu den, stazion traile, eh, edo mendirasterkaldien erimu baten egiteko proiektuarekin, kontzertaziorik gabe ere mandela sedea gaineratuz, dio ere badirela aski, bilbide jardanik oinez eta lasterka ibiltzeko, pasai gehiegi ere zonbaitzutan, baigurriko kauza zapezak azpimagatu du azken hilabeta bilkura frango egin dela, zuzenki unkiak ditazken tukiko eta elkarteekin. Zoin da zure ikusmolea in, uh, eh, kadena arringurak ulertzen dituzu? Ez eh, dugu erraso ulerzen, uh, eh, bon, eh, guk uh, anitz uh, bilkura, afen, eskualgedeko proiektua zen, uh, aizan bon, uh, baiguriko, afen, are galdein da, uh, enbatez, bon, ara, bergin uke, zin lan hori urte guzian uh, eta bon, guk izan gira karkuletan eh, eh, eta zeiten altzen, eta bon, guk eh, proposatu dugu hori bada, uh, estazion de trail sare hori bada, eta horrekin, eta proposatu dut, fen. Zer ekarri nahi bai. duzue, ba, entrenatzeko zentro bat, baina ekonomia mailan ere uste duzue zerbait ekartzen alduela horrek? Eta da, bada sare horretarat sartzen delaik, uh, horretan badira... Eh, latano eta hamar mila uh, lasterkari uh, mendia maite dutena. Mendian ibiltzen direnak. Eta ara, animaleko uh, nola dut klientak badira eta bon, horik maite dute estazion de trail sare horretan ibiltzea, arzia lasterketa, uh, erri aldeatzu uh, bisitatzea, eta ara, hori, dugu uh, kerri guk eh, bai, bai guriko ibarra dugu ezagut ezagutu nahi, eta jendeak ekarri ekonomia eh, beste, eh, dut, ekonomia bultzatzeko buskat, berriz, beste e, klientatzu izan dira. Bekadeen beluga da, bazterrak handeatuko direla eta zuetzirak ortorrekin ils s'accorde en fait, euh, guk, euh, bon, izan agira ena ditugu, uh, lekian beren bilkurak, bon, kontseili kontseili uh, iziko eh, elkarte, baiguriko iziko elkarte guziak egin, dugu eh, bilkurak, eta begi unez ikusten dute, uh, naiz uh, iztariek dute, bon, uh, idai una da, hola bedain uh, badak, izan, badakigu diren lasterkariak, eta kas, leku horitan eta kaso maiten aldituko. Uh, ere da, lasterkarik beti leku berean iltzia. Nahi, nahi dugun tokietat ere maitea. Ez, eh, ez eh, edo zoin lekutat, eh, mendian edo zoin lekutat atxe maitea. Hala, bilbideago izanen dira eta bada, edo laborariek badakite, to, e, hautan, stazion traildeko bilbidea da, e, badakigu hor izan ikusiko tugula lastakariak, me ez tamar metra goro edo berroi metra bero edo lekutan. Hala, nahi, duguna ere, da, eh, eh, lastarkereak ermaitea guk nahi dugun tokiat. Dena den maiatzaren ogoian bilkura bat ere pentsatia da, kadekin, eh, pixka bat solasaldien bultzatzeko bukatuko dugu Euskal Jedek antolatu Euskal lasterkaldiak biartik goiti larun bat arte baigoriko ibaran. Azken kontseilu batzu emaiteko, hain hurra ere, Kristian Zafra. Bon, euh, euh, azken kontseilatzu, bon, euh, kontseilu praktiko bat. Uh, bon, bai gorien, bidea, bideak, izan dugu uh, desbidatze bat, Sentsu sentzu bat ezariko ditugu, oto txipien dako. Ani jende izanen da baigoriko plaza, plaza eh, gunean, eta Horko jendeak sekuratzeko eta eh, pentsatu dugu ba, igoriko hori geikin zentsu eh, eh, bat eitea, hori joan garazitik eta uh, bai honatik jenen diren otok eta nahi, nahi dute ba, igo, banka eta aldutera buruz joan beharko dute bide, bide bat hartu okozeta okoze eta iparregoko eta genitik, fean, bankatik nahi berri maudute gin, bai gorrira buruz eta garazira joan, edo baiona joan, bai gorriko erritik pastenelko dira. Ara, esentsu bat izanen da. Eskertuko zeitu guk, bai? Eta ondak, ondak, eh, kontsilu bat edo, jendean nahi maudute uh, eh, lasterka aldi horien ikustera jina, Eh, guk zinez eh, nahi dugu jendea izan dain eh, guneatzutan, eta badira guneatzu uh, lanola banka ba-, aldude uh, urrepele, uh, arzako lepoan, uh, ikusten aldut zenak lasterka aldia, eta zinez nahi barima dute egin, uh, zitela lotxa, uh, zinez uh, uh, lasterkariak txaluen eta beharra. Mireske Christian Osafren, biartigoiti erran bezala, Euskal Trai Lasterkaldiak all